а годик викручував мені праву руку за спину. І я подумав, що кров з моїх поранених пальців заплямить Анатолієві Георгійовичу візитні штани. У чому ж він делегації на заводі прийматиме? Друг дому Коля схопив пляшку. Я подумав, що все одно він побоїться мене вдарити. Але про всякий випадок підчепив йому ту пляшку ногою, а тоді вдарив друга колю у широке і м'яке стегно і ще раз вище. Анатолій Георгійович відпустив мене, і я чув потилицею чорне його мовчання. Як бачив кутиком лівого ока, біле білісіньке вірене мовчання та бачив перед собою зігнуте й покривавлене аж руде мовчання зламаного навпіл друга колі. В під'їзді я почув, як на горі хряснули двері, наче то луна наздогнала мене. Але зацокотів ліфт і вийшла з нього старенька, відсторонена, здається, од усього світу жінка. Аж тоді я зрозумів, що ніхто за мною не гнатиметься. І немає в мене, зовсім немає в мене здатності до прозрінь. Я не міг вгадати, як вчинить віра. Нічого я вгадати не зміг. І чого понесло мене в дім той? у ті гості. Знов я втрапив у чужий біль, а від того мені лиш самому стало болючіше, бо не можу себе виповнити чужою мукою, не перепаливши власної. Поліз битися, наче п'яний дурень. Вже років з п'ятнадцять нікого пальцем не торкав і раптом маєте, ідіот. Думав я, що Віра вибіжить за мною. Не побігла. Хай сидить у тому закам'янінні, вічній мерзлоті, якої нічим не прокопаєш, як хоче. Отоді тої миті я подумав, що час, коли не пишеться, може дати літераторові розкіш аналітичного думання і можливість побути з самим собою і все проаналізувати. Це може бути зоряним, вершинним, найважливішим часом. Треба лише таланту і суворості, уставлені до себе. Чи маю їх? Чи маю? Почався дощик крапля по краплі рясні сльози небесні. Я ввійшов до тролейбуса, і ми їхали кудись, розсуваючи дощові цівки, їхали крізь порожнє місто, що сховало своїх мешканців від води. Ніхто тут нині не жив, крім віри. Хіба що тролейбус повертав мене у дитинство в часи, коли я не знав, як воно буває, коли не пишеться не вгадується, не любиться. Боліла рука, і не було кому пожаліти мене, та й за що мене жаліти? От Андрій Іванович Поліщук не хоче, щоб жаліли його. Він переконаний у своїй правоті і не потребує нічиїх співчуттів. Я постійно відчуваю його присутність останнім часом, і навіть присутність невивченого ще як слід слідопитами партизанського загоду імені Щорса почав відчувати. Це, напевно, і радіює переконаність вчителя історії з Гринівки. Він не вибачав мені млявості, іменем друзів не вибачав. І я вже ладен був повірити що його справді непокоїли ті друзі.